ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون หน้าที่ของศาสนาทูตนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการประกาศให้ทราบเท่านั้น และล้อนั้นทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผย และสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดเอาไว้ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าสิ่งเลวกับสิ่งดีนั้นย่อมไม่เท่าเทียมกัน และแม้ว่าความมากมายของสิ่งชั่วนั้น ได้ทำให้เจ้าพึงพอใจก็ตาม จงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด โอผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย เพื่อว่าพวกเจ้าจะรับความสำเร็จ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 ได้มีชนกลุ่มหนึ่งก่อนจากพวกเจ้าได้ถามสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาแล้ว พวกเขาก็กลายเป็นผู้ปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านั้นมมาาจลลลอฮุิบ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا و ص ي า ة ولا ح ا ลาคิน ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงให้มีขึ้น ซึ่งบายุรอและไซบะ และวาสีละและหาแต่ทว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่างหากที่อุบโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์และส่วนมากในหมู่พวกเขานั้น เป็นผู้ไม่ใช้ปัญญา وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่า พวกเจ้าจงมาสู่ สิ่งที่ล้อได้ทรงประทานลงมาเถิดและมาสู่ ศาสนาทูตด้วย พวกเขาก็กล่าวว่า เป็นการพอเพียงแก่เราแล้ว สิ่งที่เราได้พบบรรพบุรุษของเราเคยกระทำไว้ ถึงแม้ได้ปรากฏว่าบรรพบุรุษของพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด และไม่ได้รับทางนำอีกด้วยกระนั้นหรือยาอายุฮัลลดีนอามานูอะลัยกุมอันฟุสกุม لا يضركم من ضل إ ذ اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون โอผู้ศรัทธาทั้งหลาย จำเป็นแก่พวกเจ้าที่จะป้องกันตัวเอง ผู้ที่หลงผิดไปนั้น จะไม่ให้อันตรายแก่พวกเจ้าได้เมื่อพวกเจ้ารับคำแนะนำไว้ ยังอัลลอฮ์นั่นคือการกลับไปของพวกเจ้าทั้งหมด และพระองค์ก็จะส่งบอกแก่พวกเจ้าทั้งหลาย ในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้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 การเป็นพยานระหว่างพวกเจ้าเมื่อความตายได้มาอย่างคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้า ขณะมีการทำพินัยกรรมกันนั้น คือสองคนที่เป็นคนยุติธรรมในหมู่พวกเจ้า หรือคนอื่นสองคนที่ไม่ใช่ในหมู่พวกเจ้า หากพวกเจ้าได้เดินทางไปในแผ่นดิน แล้วได้มีภัยแห่งความตายประสบกับพวกเจ้า โดยที่พวกเจ้าจะต้องกักตัวเขาทั้งสองไว้ หลังจากละหมาดแล้ว ทั้งสอง ก็จะสาบานต่อลอ หากพวกเจ้าสงสัย ว่าเราจะไม่นำการสาบานนั้นไปแลกเปลี่ยนกับราคาใดๆ และแม้ว่าเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดก็ตาม และเราจะไม่ปกปิดหลักฐานของอัลลอฮ์ถ้ามิฉะนั้นแน่นอนเราก็จะอยู่ในหมู่ผู้ที่กระทำบาปโดยทันทีแต่ فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين لو هاك แล้วหากได้ค้นพบว่าพยานทั้งสองนั้นสมควรได้รับโทษ ก็ให้คนอื่นสองคนทำหน้าที่ในตำแหน่งพยานทั้งสองแทนจากทายาทสองคนในหมู่ของพวกเขาที่เป็นผู้สมควร แล้วเขาทั้งสองคนก็จะสาบานต่อรอว่า แน่นอน การเป็นพยานของเรานั้นสมควรยิ่งกว่าการเป็นพยานของเขาทั้งสองและเราไม่ได้ละเมิดถ้ามิฉะนั้นแน่นอน เราก็จะอยู่ในหมู่ผู้อันธรรมโดยทัน أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين นั่นแหละคือสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่า ในการที่พวกเขาจะนำมา ซึ่งการเป็นพยานตามความเป็นจริงของมัน หรือในการที่พวกเขากลัวว่าคำสาบาน จะถูกปฏิเสธ หลังจากที่พวกเขาสาบาน จงยำเกรงอัลลอฮ์และจงสดับฟังเถิด ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่พวกที่ทำชั่วทั้งหลายยยมมจออัลลฮ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا ع น م กอันตะอัลลามุลกุยูบวันที่อัลลอฮ์จะทรงชุมนุมบรรดาศาสนาทูตแล้วตรัสว่า สิ่งใดบ้างที่พวกเจ้าได้รับการตอบสนอง พวกเขากล่าวว่าไม่มีความรู้ใด ๆ แก่พวกเราเลย แท้จริง พระองค์ทรงรอบรู้ความเร้นลับทั้งหลาย إذ قال الله يا ع ي อ ى ابن مريم اذكر نعمتي عليك อ ع ل ى و ا ل ั ت ك إذ ะ ي د ت ك ب ر ล ح القدس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 จงดำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่มีต่อเจ้า และมารดาของเจ้าขณะที่ข้าได้สนับสนุนเจ้าด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์ โดยที่เจ้าพูดกับผู้คนขณะนอนแบเบาอยู่ และขณะที่อยู่ในวัยกลางคน และขณะที่ข้าได้สอนเจ้า ซึ่งคำภีและความมุ่งหมายแห่งบัญญัติศาสนา และคำภีเตารอดและคำภีอินยิลและขณะที่เจ้าสร้างขึ้นจากดินดังรูปนกด้วยอนุมัติของข้า แล้วเจ้าเป่าเข้าไปในรูปนกนั้นมันกลายเป็นนกด้วยอนุมัติของข้า และที่เจ้าทำให้คนตาบอด แต่กำเนิดและเป็นคนโรคผิวหนังหาย ด้วยอนุมัติของข้า และขณะที่เจ้าทำให้บรรดาคนตายออกมาด้วยอนุมัติของข้า ขณะที่ข้าได้ยับยั้งและ หันเหวงวานอิสราเอลออกจากเจ้า เมื่อเจ้าได้นำบรรดาหลักฐานัดชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาแล้ว บรรดาผู้ฝ่าฝืนในหมู่พวกเขาก็กล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อื่นใด นอกจากมายากลอัดชัดแจ้งเท่านั้น และจงรำลึกถึงขณะที่ข้า ได้ดนใจแก่อัลฮาวารียีนว่าจงศรัทธาต่อข้า และต่อศาสนาทูตของข้าเถิด พวกเขากล่าวว่าพวกเราศรัทธากันแล้ว และโปรดได้ทรงเป็นพยานด้วยว่า แท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้สวามิภักดิ์ต่อพระองค์แล้วออิิบกาาาาลลัฮวรยยูน إذ ق บนม ل ح و ا ر ي و ن يا ต ي س ى ابن บ ر ي م อั ي ยุนซิลอะลัยนามาอิดะตัมมินัสสมาอ์ ق ขณะที่อัลฮาวาริยูนกล่าวว่า โออิซาบุตรของมารยมเอ่ยพระเจ้าของท่านสามารถที่จะให้สำหรับอาหารลงมาจากฟากฟ้าแก่พวกเราได้ไหม เขากล่าวว่า พวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين พวกเขากล่าวว่า พวกเราต้องการที่จะบริโภคจากมัน และเพื่อที่จะให้หัวใจของพวกเราสงบและเพื่อที่พวกเราจะได้รู้ว่า ท่านพูดจริงกับพวกเรา قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وارزقنا و ن ت خير الرازقين อีซาบุตรของมารยัมได้กล่าวว่า โอ้อัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้บานของพวกเรา โปรดได้ทรงประทานสำหรับอาหารลงมาจากฟากฟ้าแก่พวกเราด้วยเถิดจะได้เป็นวันรื่นเริงแก่พวกเรา ทั้งแก่คนแรกของพวกเรา และแก่คนสุดท้ายของพวกเรา และจะได้เป็นสัญญาณหนึ่งจากพระองค์ท่าน และโปรดได้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเราด้วยเถิดและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดีเยี่ยม ในหมู่ผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพ قال الله ตรัสว่า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 เจ้าพูดแก่ผู้คนหรือว่า จงยึดถือฉันและมารดาของฉัน เป็นพระเจ้าทั้งสองอืดจากอัลลอฮ์เขากล่าวว่าพระองค์ท่านทรงมหาบริสุทธิ์ ไม่เคยแก่ฉันที่จะกล่าว สิ่งที่ไม่ใช่สิทธิของฉัน หากฉันเคยกล่าวสิ่งนั้นแน่นอนพระองค์ย่อมรู้ดี โดยที่พระองค์จะทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจของฉัน แต่ฉันไม่รู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระองค์แท้จริง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 พระองค์ท่านก็เป็นผู้ดูแลพวกเขา และพระองค์ทรงเป็นสักขีพยานต่อทุกสิ่งหากพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาแท้จริงพวกเขาก็คือบ่าวของพระองค์ท่านลาพระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขา ถ้าจริงพระองค์ท่านคือผู้ทรงเดชานุภาพ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله ตรัสว่า นี่แหละ คือวันที่การพูดความจริงของพวกเขา จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่พูดจริง พวกเขาจะรับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างนั้น โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลโดยที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยพวกเขา และพวกเขาก็พึงพอใจต่อพระองค์ นั่นแหละคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ل ل ล م อำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งสิ้น และพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพ เหนือทุกสิ่ง